muramutse bakunze ibiganiro bya gisanganiro nongere ndabaye nikaze muri makuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ishyirahamwe ryari gishinze kurangirana abasore n'inkumi bashaka kubaka izabo favorite partner na company ryahagaritswe kuva kuri uyu wa gatatu nayo abantu babiri barikoreramo barahagarikwa imvo ngo nuko iryo shyirahamwe ritisunze urupapuro basabiye ko uruhusha kandi ko ibyo ryakora biteye kubiri n'imigenzo n'imico y'ikirundi nje ngomanda bashikiriza n'amakuru muhinga bw'ivyo mahari Serafina Hakizimana sangwa ikaze sangwa 우리 선생 꼬리 라디오 이상한이로 Nungeri ndabaye ikaze murano makuru Ishyirahamwe Favorite Partner Company ryari gishinze kurangirana abasore n'inkumi bashaka kubaka yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu abantu babiri barikoreramo barahagarikwa umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye avuga ko nubwo bafise impusha z'inzego zitandukanye nka OBRAP n'ubushikiranganje bw'ubudandaji batakurikije ibyo basabiye uruhusha bijanye no guhanura ingo umuvugizi avuga kandi ko bisunze urupapuro kubaho ubituye ngo yuzuze biteye ku bikongera bigahungabanya n'imigenzo n'imico y'abarundi tumutegabiri turabona yuko rino shirahamwe ryaronse impusha zitandukanye z'inzego za leta zisanzwe zijejwe kwemerera amashirahamwe haba muri api haba mu bushikiranganje bw'ubudandaji haba muri obere ariko nk'uko twabisanze mu mategeko eh, yabo abagenga tubona yuko ibyo bari basabiye uwo ruhusha atari byo bakoze kubera kuko bo bari basabye uruhusha igikorwa cyo eh, guhanura abagiye kubakana ariko urumva yuko eh, baciye bahindura intumbero bajya gukora iby'iwabo ari nacyo gituma rero baciye bafatwa bakagirizwa kuba rino shyirahamwe ryari rifite intumbero yo guhungabanya imico n'imigenzo y'ikirundi kuko nk'akarorero turabye barebye ku rupapuro ubituye bamubwira ko yuzuza turabona hari nk'ibintu babaza ari biza guhungabanya agateka k'umuntu mu buzima bwiwe mu bibazo bamubaza aruzuza avuga yuko yoba yari yarigeze gukundana gahebwa turabona n'ibindi aho bamubaza ibihimba vyiwe vy'umubiri ukungene bimeze na cane cane vya bihimba by’amasubizi inyuma bakamubaza ko ari bininiya bigereranye canke ko ari bitoya turabona kandi yuko baramubaza nuko akiri sugi canke atakiri sugi vyongeye mu mico y'ikirundi abarundi barafise ukungene bacagura abo bubakana kandi n'amategeko aravuga yuko abajya kubakana ari bo bonyine baronderana hama bakumvikana navuga yuko baca ku muntu bakamuriha amafaranga maze agaheza akaja kubaronderera turabibona kuri iri shyirahamwe mbwa turabibona no mu bandi biyita ko ari abamenyesha amakuru mbwa bataribo abantu bakunze kugira utunyamakuru atari two cyane cyane ku mbuga ngurukanabumenyi ugasanga barafasha amasanamu y'abantu baba bavuze ko ibi na biriya bihungabanya imico n'imigenzo y'ikirundi aha twagomba tubagabisha hariho mu rwego rw'igipolisi rujejwe kubahiriza imico n'imigenzo y'ikirundi hanyuma icyo twohanura urwa kwaruka Nuko nkumbure baba bakiri bato batazi neza iby'imico n'imigenzo yamye iranga kandi n'ubibaranga tubahanura ko twarumvise ejo bundi amakuru avuga yuko hoba hariho abantu bakibandanya batoza ya mafaranga bita ni amafaranga y'imbuga aha hariho ikoperative biba yitwa kobuko koperative burundi bizinesi abasangirangendo twarumvise kandi nuko aha ah, kiriri hoba hariho ahantu hahagarika batwara amakinga aho bakunze kwita ngo ni kwa kinigi hoba hariho abantu bakiza kubatoza amafaranga ngo y'imbuga ni ukuvuga umuntu azanye icuma ciwe gishasha akagishyira aho abandi babishyira kugira batangure umwuga wo gutwara abantu n'ibintu barinda kumuca amafaranga bakamutangisha amahera kugira ngo atangure uwo mwuga ariyo mafaranga bita ngo nayimbuga ahambere bikavugwa ko baba batangije amafaranga ashika ibihumbi ijana twagira dusubire eh, kwihaniza ubwa nyuma aba bantu mu makuru avugwa mu gisata c'imibano ibarabara ry'igihugu nimero zitatu riva bujumbura rumonge rirashobora gucika umwanya n'umwanya bitumwe n'amazi y'uruzi gitotwe haguma ryimba mu karonda ku mutumba wa gashasha muri komine n'intara ya rumonge abari babeshejweho nuko iryo barabara rihita cyo kimwe na buramatari w'intara ya rumonge baratabaza babijejwe ngo ntibarindire ko ricika kuko uruhombo goba runini kuruzi gitotwe hakaba hasigaye hakora igice c'iryo barabara risanzwe rigeramiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga tanganyika mu bice bitari bike byabyo reka inkuru tuyibaze Jean Pierre Misago ntibatukorera ibarabara kugira tubeho turonka uburyo kubwo uyu mukenyezi adandariza imikeke yumye mu karonda hafi y'ico kiraro hamwe iryo barabara ry'igihugu nimero zitatu ryocika baba bahombye cyane ricitse natwe twoba duhombye kubera abapfiyo abagenda hehe n'urukuranwa kugira ngo harimo abapfa mu bakasuma n'abadasuma ubwayo ibarabara rikomeye ari ryiza none twobigenza gute hoho rimaze gushika kubw'uyu ari mu barongoye umutumba gashasha icyo kiraro kiriko urujya n'uruza rurasho irashobora guhagarara umwanya uwo wose hamwe atacokogwa mu maguru mashya eh, ukiraro turabona hari kwarakoroka mu mwanya wose hamwe atacokogwa kumbure mu minsi iri kwiraza uruja n'uruja guhogorana uyu wundi mukenyezi atinya ko hoba amasanganya mu nyuma y'urugendo yagize kuri iryo barabara na mugenzi we w'intara ya makamba ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri atera akamo inzego zibijejwe kuraba uko ibikorwa byo gusanura iryo barabara byonyaruka ibyo nabyo hamwe vyoteba uwarongoye intara ya rumonge asaba abarongoye ikigo kijejwe amabarabara mu burundi kuraba uko uruja kuruza muri iryo barabara rutohagarara ariko ibyihuta hamwe byoteba turifuza yuko Eh, ikigo kijejwe gukora amabarabara coba kirarondera uko eh, cagura ibarabara mu bice bibangamiwe kugira ngo oh, dushobore kuba turoroherwa na bukebuke ingenzi dushobore koroherwa buramatari w'intara ya rumonge arizeye ko ako kamo kazokwitabwa vuba ko bitazoshika aho iryo barabara ry'igihugu nimero zitatu ryugagwa vyifata kibanza kuri gitotwe ibintu birinze bigeraho abanyagashasha co kimwe n'intwaro mu rumonge bamaze umwaka urenga batabaza ko Nyabunugo urwo ruzi gitotwe atari na runini ruriko rurasambura iryo barabara jean Pierre misago kuruzi gitotwe mu karonda radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimbi ku isaha n'iminota mirongo itatu n'ine amakuru twabateguriye kuri isanganiro tuyabandanize mu yavugwa mu gisata cy'uburimyi kubona leta yaragarukanye akarenge mu gisata cy'ikawa ngo ntiyihenze kuko byatumye abarimyi b'ikawa bahembwa ku gihe hanashigwaho n'inzira yo kugarukana amafaranga mvamakungu kuri kawe yashowe bishyikirizwa n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo burimyi mu kiganiro n'abamenyesha cyo ku munsi wa mbere umushikiranganji Deo Gide Rurema yanamenyesheje ko hagabanijwe ubusumbasumbane bw'amasizeni tumukurikire kuri mikro ya Mihai Kanyange leta itarashiramo akarenge hari induru nyinshi cyane muri iki gisata cy'ikawa hariho abaza muri iki gisata baje guca amahera mugabo batarabye neza y'umwe n'igihugu eh, narababwiye yuko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na cumi na gatandatu abenegihugu bari baharaniwe amahera arenga imiliyaridi zibiri eh, ni ukuvuga mu kwezi kwa gatanu abenegihugu bari bamaze kuronka amahera y'igice cya mbere hanyuma Eh, mu kwezi k'umunani abenegihugu bose bari bamaze kuronka amahera y'igice cya kabiri kandi haba abaguriwe muri odeka makoperative cyangwa mu bikorera utwabo bose nta n'umwe yaheraniwe ikindi tubona ni uko ubu twashyizeho umuco n'inzira irashe ingenamahera y'agaciro agenda aragaruka uko ikawa y’u Burundi idandajwe ahantu babwira yuko tugeze ku bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana by'amahera y'agaciro amaze eh, kugaruka muri ino sizeni kandi murumva ko hariho n'ikawa yaguzwe turindire yuko amahera yayo aza muca rero yuko hari akarusho kenshi cyane kandi leta ntabwo yihenze gusubira gusubiza akarenge muri kino gisata c'ikawa tukivuga kandi amakuru hajanye n'igisata c'uburimyi kuronsa imbuto zirobanuye abanyagihugu hamwe no kugwiza ibitungwa by'ubwoko bwiza ni bimwe mu bikuru bikuru vyaranguwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi mu gice ca gatatu c'umwaka wa ibiri gishira umwaka wa 2021 Deogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ibidukikije yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu kiganiro n’abamenyeshamakuru makuru avuga ko ivyo vyaranguwe kugira ngo abanyagihugu baronke ibifungurwa bikwiye inkuru tubazari di gahimbare amatoni arenga ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'umunani y'imbuto z'ibigori zirobanuye amatoni y'umuceri wimbuka ibiraya ibiharage hamwe n'imboga z'ubwoko butandukanye ngo nibyo byahawe abarimyi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu nk'uko bivugwa n'umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi ku murabona ko amatoni arenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'umunani twashoboye kuronsa abenegihugu muri rino rima ry'impeshi umuceri abene b'igihugu bashoboye kuronswa eh, imbuto z'umuceri wimbuka amatoni arenga gato cumi n'icyenda reka mbere no ku biraya twarashoboye kuronsa bene igihugu amatoni ashika ku icumi hama ku biharage amatoni arenga gato amajana atanu na mirongo ibiri n'atanu ku mbuto z'ibijumbu miliyoni n'imiliyoni z'imibyuka twashoboye kuronsa abene gihugu ku mbuto z'imboga twarashoboye kuronsa abene gihugu ibiro amajana icenda na mirongo itatu na bitandatu yababa ari amashu eh, amatomati amakaroti irengarenga intore n'ibindi yogide rurema avuga kandi ko iruhande y'uburimyi n'ubworozi buriko buratezwa imbere mu kugwiza ibitungwa by'ubwoko bwiza mu kubironsa abanyagihugu kugwiza ibitungwa by'ubwoko bwiza byimisha ku nshinge aha ibitungwa bingana n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na tatu ibyo byashoboye kwimishwa ku rushinge muri ano mezi atatu hanyuma twari twashoboye kuronsa abenegihugu inka zingana n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ikigo cy'igitega hariho imiswi yavukiye imiswi ingana n'igihumbi n'amajana abiri yaronkejwe abenegihugu haba ku giti cyabo cyangwa ku makoperative bagiye baraza kubitura impene zashoboye gutangwa muri amezi atatu aheze angana n'ibihumbi bitandatu amajana umunani na mirongo umunani na zitanu hariho ibibuguru by'ingurube byatanzwe bingana eh, ku bihumbi bibiri n'amajana indwi na cumi na bitanu umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dogide Rurema yamenyesheje ko ibyo bizatuma abanyagihugu baronka imfungurwa zikwije ibisabwa Vugu ndemeshe bucana yandi y'uno munsi tuyagira ku buryo bwo kurondera ukuri kuri kahise bidakweza amajambo abibugwanko ku bwa Jean Bosco Harerimana yanonosoye ibijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara igikorwa nk’icyo ngo ni kugiha intumbero ya politiki irashe aranasigura ko ari ngombwa kurondera uburyo abakozwe ko n'amabi hamwe n'abayakoze bose bumva ko imitima yabo itekanye bucana yandi imvugiremesha na Oban niyo nkuru mu mugambi wo kurondera ukuri kuri kahise wakwiye kuba hariho intumbero ya politike irashe nk'uko bisigurwa na Jean Bosco Harerimana ku bw'uwo muhinga mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ukurondera ukuri bikwiye gukorwa ku buryo abafite icyo baterera bose bumva ko umugambi uberekeye bwa mbere ni ukubiha intumbero ya politiki igamije kurondera bishoboka gushyiramo abo byega bose na cyane cyane ababikorewe revigitime n'abo bibaza ko babikoze ribuho potensiyeli kugira ngo bose bumve yuko uko kurondera ukuri atari ukurondera ukuri gushyigikira uruhande rumwe ngo gukinyize urundi ruhande atari ukuri kurondera kwihora ahubwo ari ukuri kurondera gukiza uwababaye n'uwatumye uwo wundi ababara niho bamaze kubitahura gutyo baheza bagatekana iyo ukurondera ukuri bidakozwe neza cane cane hakaba uguterana amajambo abiburwanko hagati y'imigwi ivyo ngo bituma ahubwo haca haba ivyo wari kuragwanya Jean Bosco Harerimana ingaruka ziraheza zikaba igihushane kigituma ukuri kuronderwa ukuri kuronderwa kugira ngo duhambe kashije kabi iyo rero ukurondera ukuri bijyanye no guhamagarira imvugo z'indyane bica bituma ahubwo bumva ko bifuza koko gushika kuri kunywana kandi bakagira imitima itekanye byotangurirwa no kubanza kumenya yuko imitima itekanye hanyuma abo byega bose baba babikoze baba ababikorewe bagaheza bakumva yuko bari mu ngendo ibahumuriza hanyuma bakumva yuko atari ukuri kwa bamwe gutumiza abandi atari ukuri kurondera ko guhamba bamwe mu cobo ngo kuzure abandi ahubwo ari ukuri guterera mu kunywana kw'igihugu mu kwisanasana kw'igihugu kugira gushika naho abantu bumva yuko banywanye ahubwo barondera cyane cyane kurwanya umwansi atari abantu na cyane cyane n'ibyihindagurika by'ibihe inzara iterambere rusange ku bantu basoma cyangwa bumva amajambo b'iburwanko ahanahanwa uwo muhinga avuga ko bakwiye kwakira ubwo butumwa nk'aho hariho ikitagenda neza kandi hakaba gufatira muri rusange ndetse ibyo byose ngo bigashobora gutuma uko kurondera ukuri bidashika ku ihangiro amakuru yo mu makungu ubwiguca cade eh, uno munsi igisagara njamena cazindutse gitekanye inyuma yaho harayi hamenyekaniye urupfu rwa Idriss Deby umukuru w'igihugu muri ico gisagara ariko n'abantu benshi bibonekeza mu mabarabara abanyagihugu bamwe bafise ubwoba abandi bakaba bafise amakenga bose biyumvira igica gikurikira cyo kimwe no mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike bagatinya ko hashobora kwaduka ibintu bishobora guhungabanya umutekano ifubwa ry'uwo yahoze arongoye igihugu ca Chad kavugangwa ko gitegekanijwe ku munsi wa gatanu Idris Deby yaheruka gutorerwa ikiringo ca gatandatu co kurongora igihugu ca Chad amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi akavuga ko yarashwe n'abagwa barwanye ari ku rugamba mu mpera z'indwi iheze akaba ngo yari yakomerekejwe cyane ni na hano duce dusozera amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateza abiri shimire serafina hakizimana yafashe ubwira amashusho yo kubashikira ifite nije imbere nari ko ndabashikiza n'abakunda yifurize kugira umunsi mwiza